daya hudu biyar sufuli bakwai sufuli uku shida sufuli hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma sifili bakwai sifili daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sifili bakwai sifili daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma akan lambar waya wato sifili takwas sifili biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku sifili takwas sifili biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku a karmakallah bismillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى amma وصحابته yan uwa masu sauraron أواما wannan وأن اللوكتي السلام wa ورحمة wa وبركاته sallah tana ɗaya daga cikin manya-manyan shika-shikai na musulunci da musuluncin bawa ba zai cika ba ba zai tsayu ba sai da ita bayan kalmar shahada yarda da cewa Allah ta'ala shi kaɗai ne abin bauta annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo ne daga Allah bayan wannan babu wani abin da yake da muhimmanci da ɗaukaka kamar sallah ita ce take biyo bayan kalmar shahada saboda haka ita ce mafi girman rukuni daga cikin rukunan da ake aiwatarwa da gaɓoɓi bayan rukunin da yake ƙudiri ne daga zuciya shine imani ubangiji ta'ala ya umarci bayansa da yin salloli guda biyar ya umarci wannan al'umma da yin salloli guda biyar a kullum da yini da daddare <clears throat> daga ciki kuma akwai fulfulu waɗanda ba su zama tilas ba wanda mutum zai iya yin su akwai rawatib sallolin da ake yi kafin da bayan salloli na farilla sannan akwai sallar dare ko kiyamun laili ko wutiri ko attahajjud wanda dukkan waɗannan abubuwa ne waɗanda ko in ce ibada ce wacce take cika wa mutum addininsa Allah ta'ala yana cewa aqimis salata shamsi ila ghasakin laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda ka tsayar da sallah lokacin da rana ta karkace wato daga tsakiyar sararin samaniya zuwa duhun dare zuwa shigar dare sannan da karatun ko sallar asubahi lallai sallar asubahi ta kasance sallah ce wacce ake halattarta wannan aya kamar yadda malamai suke cewa ta kunshi salloli guda biyar da Allah ta'ala ya farlanta ma wannan al'umma aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl liduluki shamsi ta kunshi sallar azhar ta kunshi sallar la'asar ghasaqil layl ta kunshi sallar magriba da sallar isha'i wa qur'an al-fajr ita kuma sallar asbahi to wannan aya ta kunshi dukkan salloli guda biyar da Allah ta'ala ya farlanta ma wannan al'umma akwai hadisai da yawa waɗanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke bayanin lokutan sallah da sharuɗanta da mustahabbanta da dukkan abubuwan da suke na falala da kamala a cikin sallah da bayanin falalarta da kuma irin yawan ladan da mutum yake samu yayin da ya yi ta kamar yadda ta zo a musulunci sallah tana da falala falala mai girma domin ita ce ibadar da take tabbatarwa da bawa ƙasƙantar da kai ga Allah da risina wa Allah da mika wuya gare shi ita ce ibada da take sa zuciya ta cika da imani zuciya ta cika da ganin girman Allah ta'ala ita ce ibadar da take sa wa zuciya sa'ida ta samu wato rahama ta duniya ta samu ni'ima ta har abada ranar gobe kiyama babu abin da zai cika zuciya da walwala da nishadi da annuri kamar sallah sallah ita ce babban wato abinda dan adam zai ciyar da zuciyarsa da ita ita ce take ainihin shayar da bishiya ko tsirrai na imani sallah ita ce take tabbatar da imanin bawa kuma take haɓaka shi sallah ita ce take haɓaka dukkan wani abin da yake zai rika bayyana tattare da mutum na alkhairi da kwaɗayin alkhairi kuma sallah ita take zama katangar karfe daga fadawar mutum cikin abin da yake sharri ne ubangiji ta'ala yana cewa wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar kuma ka tsai da sallah domin sallah tana hana alfasha da munkari wato mutumin da ya tsaya ya kula da sallarsa ya kula da tsayar da ita da wajibanta da rukunanta da sunnoninta da yin ta cikin jama'a babu shakka za ta yi tasiri wajen raya masa zuciya sannan za ta yi tasiri wajen kaɗe masa dukkan wani rabo na shaidan daga jikinsa an zo an gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa wane yana sata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce yana sallah aka ce yana sallah annabi ya ce satan hahu salatu da sannu sallarsa za ta hana shi wata za ta hana shi ci gaba da wannan satar da yake wannan ya nuna cewa idan mutum yana aikata ayyukan da suke ba masu kyau ba yana so kuma ya daina to ya yin sallah a lokutanta da sharuɗanta da kula da rukunanta da wajibanta da mustahabbanta da yin ta cikin jama'a wannan zai taimaka masa wajen ta zama katanga da zama kariya tsakaninsa da fadawa cikin ayyukan shaidan akwai hadisi da yake cewa mallam tanhahu salatuhu anil fahsha'i wal munkari fala salata wanda duk sallarsa bata hana shi alfasha ba bata hana shi munkari ba to ba shi da sallah wannan hadisi ba ba hadisi ne ingantacce ba bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba hadisi ne mawdu'i hadisi ne munkar yana da tsananin rauni wancan hadisi na nasa'i wanda annabi sallallahu alaihi sallam aka gaya masa cewa wani yana sata kuma ya tambaya cewa yana zuwa sallah aka ce eh ce sallah za ta hana shi ya ci karo da wannan domin ah, abinda hadisin yake nunawa shine ya ci gaba da yin sallar inda a ce sallar za ta nisantar da shi daga Allah to da sai zama na sallar tashi ba ta da wani amfani kamar yadda wancan hadisin yake cewa wanda sallarsa ba ta hana shi alfasha da bunkari ba to ba shi da sallah wannan da a ce haka ne to da sai ya zama na wanda yake alfasha ko ke munkari kai ya yi sallah tun da an ce abin nan sallarsa ba za ta kara masa komai ba tsakanin shi da ubangiji sai kara wato nisa da tazara da zai tanasa da Allah inda a ce haka abin yake to da sai ya zama yin sallar tashi ba ta da amfani to amma abin da alkur'ani yake cewa yin sallar zai taimaka wajen mutum ya bar aikin alfasha ko ya bar aikin munkari saboda haka mutanen da suke son su tuba zuwa ga Allah suke ganin kamar abun ba zai yiwu ba to su tuba din kuma su lizunci yin sallah a masallaci in suka lizunci yin sallah a masallaci tare da liman in jam'i tare da kula da haƙoƙin sallar babu shakka wanda zai tasiri wajen gyara musu zuciya kuma sallar su za ta amfane su saboda haka sallah magani ce da take warkar da dukkan wata cuta ta saban Allah ko ta sha'awa daga zuciya yana daga cikin manya-manyan falaloli na sallah tana taimakawa bawa cikin abin da yake maslaha ce tashi ta addininsa ko maslaharsa ta duniyarsa Allah ta'ala yana cewa sa'inu bis sabri was salah wa inna halaka biratun illa alal khashi'in ku nemi taimako ta hanyar haƙuri da sallah to ku nemi taimako biyan buƙatar ku ta hanyar yin haƙuri da juriwa sannan ku nemi taimako ta hanyar yin sallah saboda haka sallah tana taimakawa bawa wajen bukatarsa ta duniya da bukatarsa ta lahira ta samu tabbata na haka idan bawa ya dimanci sallah ya kula da ita ya tsare ta yana yin ta akai akai akan lokutanta to babu shakka zuciyarsa za ta so alkhairi kuma aikin da'a zai masa sauki kuma zai zama ko da yaushe zai yi wani aiki na da'a ko na ihsani zai yi cikin nutsuwa da so da kauna ba tare da yaji takurwa a zuciyarsa ba zai yi shi tare da yana fatan samun wani lada daga ubangiji kuma timanta sallah za ta raunana masa kwaɗayi ko sha'awar saɓan Allah kuma wani abu ne wanda duk wanda ya jarraba wannan zai ga hakan domin ba za ka taɓa samun wanda ya kula da sallarsa ba ya kula da sallolinsa na farilla yake yin sallolin nafila face ka ga wannan yana tasiri a cikin sauran ayyukansa saboda haka sallah ta zama wani abu ne da yake sa bawa ya rabauta a duniya da lahira Allah ta'ala yana cewa inda ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu al muhtadin lalle waɗanda suke raya masallatayyar Allah sune wanda suka yi imani da Allah da ranar lahira suka tsaye da sallah suka ba da zakka kuma ba su ji tsoron wani ba sai Allah Allah ya ce tsammanin ubangijinka tsammani waɗannan su kasance cikin shiryayyu don haka mutumin da aka gan shi akai-akai yana raya masallaci ta hanyar zuwa sallah ta hanyar yinta cikin nutsuwa da kula da sharuɗanta da rukunanta da haƙoƙinta wani alama ce da suke nuna cewa zuciyarsa tana cike da imani shi ya sa cikin mutane guda bakwai da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa yake cewa za a sa su a cikin inuwar al'arshi ranar da babu wata inuwar sai tashi a ciki annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da yaron da ya tashi zuciyarsa tana ta'allake tana rataye da masallaci wato ko da yaushe yana son ya ganshi a masallaci ana sallah tare da shi tana taimakawa mutum cikin al'amuransa na addini lahasa ta rayuwa domin duk abin da ya dame shi yakan samu sauƙinsa idan ya shiga sallah shi yasa ya tabbata daga Anas dan Malik yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila salah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yayin da wani abu ya shigo ya shige masa gaba sosai ya gaggauta yin sallah ta kan sa mutum ya samu sanyi a zuciyarsa yayin da ya tsinci kansa cikin wata musiba ko wata damuwa sannan ubangiji ta'ala kan yassarewa ma'abocin sallah da dimantar ta al'amuransa kuma Allah ya kan sa masa albarka a cikin dukiyarsa da ayyukansa da iyalansa da 'ya'yansa kamar yadda Allah ta'ala yake cewa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa wa amur ahlaka bis salati ka umarci iyalanka da su sallah wasbir alaiha kai ma ka juri ka yin sallah ba za mu tambaye ka wani arziki ba wato ba za mu nemi wani haraji daga wajenka ba mu ne za mu azurta ka wal aqibatu lit taqwa karshen al'amari yana ga masu tsoron Allah a nan ubangiji ta'ala yana umartar bawansa da cewa ya sa iyalansa su kasance masu kula da sallah shi ma ya kula da sallah idan ya haka ubangiji ta'ala zai ba shi cinsa da shansa zai dau nauyin cinsa da shansa shi ne lanas aluka rizkan na na rubukoka haka mutumin da zai kula da sallah ya sanya iyalansa su masu kula da ita to babu shakka wannan ubangiji ta'ala zai hore masa abin da yake na rayuwa na ci da sha da sutura zai samu nutsuwa da kwanciyar hankali da albarka ta rayuwa da ta yaya da ta dukiya to wannan yana ɗaya daga cikin muhimman falaloli na sallah don haka yana da kyau ɗan uwa musulmi mu daina wasa da sallah kuma ɗauke ta da muhimmancin da ya kamata mu ɗauke ta da shi mu sani a mataki na biyu take a cikin rukunai na imani eh, na musulunci bayan kalmar shahada kalmar tauhidi to babu abin da ya kai sallah Allah ta'ala ya samu dace malam tambaya ta farko tana cewa wanda ta fito daga sani salak iru ya ce wanda ake bin sa azumin ramadan zai iya yin azumin arfa ko na tasu'a da ashura wanda ake bin sa azumin ramadan yana da kyau ya ya gama ramadan din yana da kyau ya gama ramadan din kafin yayin nafila domin na farfarilla ita ce a gaba kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya rawaito daga ubangijinsa azza wa jalla Allah ta'ala yana cewa a cikin hadisin al-hadisul qudsi وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه bawa na bai kusance ni da wani abu wanda na fi so ba sama da abin da na farlanta masa wato bawa ya kusanci Allah da aikata farilla shi Allah ya fi so sama da ya aikata nafila idan ya aikata farilla ya cika farilla to babu laifi kuma ya na filfilu balma abu ne da ake bukatar sa da shi ake sha'awar a ga yanayi saboda za yi amfani shi ranar gobe kiyama kuma a nan duniya zai ɗaukaka shi zuwa ga martaba ta waliyai manya-manyan waliyai kamar yadda Allah ta'ala ya ce wala ya zalo abdi ya taƙarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih wa basarahu allazi yusiru bih ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه Allah ta'ala yake cewa bawa ba zai gushe ba yana kusan yana kusanta ta da aikata nafil filu har sai na so shi idan na so shi sai in zama jinsa wanda yake ji da shi in zama ganinsa da yake gani da shi in zama hannunsa da yake damka da shi in zama kafarsa da yake tafiya da ita wato ya kasance duk gabobinsa yana sarrafa su ne bisa muradin ubangiji wato baya yin wani abin da yake fita daga muradin Allah idan zai saurari wani abu zai saurari abin da Allah ya yarje masa ya saurara idan zai ji wani abu zai in zai kalli wani abu zai kalli abin da Allah ya yarda ya kalla idan zai taba wani abu zai taba abin da Allah ya yarda ya halatta masa ya taba idan idan zai tafi wani guri zai ce inda Allah ta'ala ya yarda ya je shine ma'anar wannan wannan wannan maganar sannan Allah ta'ala ya ce to lalle idan bawa ya kai wannan mataki to tabbas idan ya roƙe ni sai na bashi idan ya nemi tsari na sai na tsare shi to kaga wannan ba karamin mataki bane da bawa zai taka kuma ba zai taka shi ba sai da yawaita na filfilo bayan aikata farilla saboda haka ana so mutum ya ciko da farillarsa to amma da za a kaddara yayi arfaɗin ya yi azumin arfaɗin zai rasa ladan zai samu ladansa da zai ashura ɗin zai rasa ladan ashura zai samu ladan ashura wannan baya nuna ba zai samu ba zai samu ladan wanda ya wannan nafila din ba za a hana masa ladansa ba amma da a ce so samu ne to kamata ya cika farilla sannan ya yi nafila sai tambayar ibrahim adamu ya ce malam yaya hukuncin irin yankan da ake yi wa kaji a yanka fiye da goma ba tare da an wanke wukar ba sannan a jefa su cikin ruwan zafi ba tare da sun gama mutuwa ba to abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da musulmi shine kyautayi kyautatawa a cikin dukkan komai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla wa idza dhabhtum fa ahsinu al dhabh fa idza idza dhabaha ahadukum falyuhsin zabihatu wa lihidda ahadukum shafaratahu wa liyurih zabihatahu annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay Allah ya rubuta ihsani wato kyautatawa akan dukkan komai wato komai yana bukatar a kyautata masa sawa'u mutum ne ko dabba ne a yi masa abin da ya dace abin da ya kyautu abin da yake da yake dauke da ihsani da rahama a ciki annabi ya ce idan za ku yi kisa wato wanda haddin kisa ya hau kansa to ku kyautata wajen kisan nan hakanan idan za ku yanka ku kyautata wajen yankan wal yuhidda ahadukum shafratahu dayan ku ya wasa wukarsa wal yurih zabihatahu kuma ya hutar da abin yankansa to haka da yake abinda ya kamata kenan ga wanda zai yanka na dabba sawa'un dabba ce babba ko kuma karama kamar kaji ya wasa wukarsa domin ya hutar da abin da zai yanka idan ya kasance zai yanka kaji da yawa da wukar ba tare da ta da shi ba babu wani abu ba wai laifi ba ne don akwai jini a jikinta ya sake yanka wata kazar da ita ba laifi ba ne amma in ya kasance in ya yanka ɗaya biyu uku za ta dace shi tana buƙatar a sake wasawa to a sake wasa ta saboda ya kasance dabbobin da ake yankawa ko tsuntsayen da ake yankawa sun samu sauki a wajen yankan da ake musu ɗiban su a watsa su cikin ruwan zafi ba tare da sun rai ya fita daga cikin cikinsu wannan shi ma baya daga cikin kyautatawa baya daga cikin tafita domin akwai azabtarwa idan ma wani ya ce watakila ma ruwan zafin ne kashe su bayan kan ba babu yadda za a yi ka iya ja da shi akan haka saboda haka yana da kyau a bari Eh, ran ya gama fita sannan sai a sa su a cikin ruwan zafin amma yayin da mutum zai dauki bayan ya yanka ta kuma ya jefa ta cikin ruwan zafi ran ta bai gama fita ba to kamar yana azabtar da ita sau biyu ne idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum ya danne akuya zai yanka ta sannan kuma gashi yana wasa wuka a gaban ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana so ne ka kashe ta sau biyu wato ka kashe ta tun kafin ka yanka ta ta hanyar tsoratar da ita da wuka da kake wasawa a gaban idanta sannan kuma bayan haka ka zo ka yanka ta to idan har annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa masa haka tare da cewa bai yi wata wani abu ba illa wannan wasa wukar da yake to ina ga wanda zai yanka sannan kuma ya jefa cikin ruwan zafi babu shakka wannan shine ma ya dace ya fi dacewa a ce ya azabtar da ita sau bayan yanka kuma ya jefa da cikin ruwan zafi tare da cewa ranta bai gama fita ba saboda haka yin hakan bai dace ba amma don ya yanka wata dabba da sauran jinin daya dabbar a jikin wukar wannan ba laifi ba ne sai dai idan wukar sada da shi tana bukatar a sake wasa ta to wannan yana da kyau ya tsaya wasa ta domin ya ɗabbaka wancan hadisin wal yuhidda ahadukum wani wal zabi dhabihatahu na'am sai tambayar kabiru yusuf ya ce malam ne ya kamata mamu ya yi idan yana bin liman sallar da ake yi a asirce magana mafi rinjaye cikin maganganun malamai idan mamu yana bin sallar da liman yake karanta karatu a asirce su shi ma wajibi ne ya karanta fatiha a asirce saboda a wannan lokacin baya jin karatun liman balle ya shagalta da sauraren karatu kamar yadda Allah ya ce wa idza quri'a al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan an karanta qur'ani to ku saurara ku yi shiru ku saurara domin ku samu rahama to yayin da ake karatu a asirce kaga babu abin da zai saurara to a wannan lokacin zai dawo karkashin hadisin Ubadah ibn Samit wanda Bukhari da Muslim suka rawaito inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba saboda ka a lokacin wajibi ne ya karanta fatiha idan a rako'in farko ne biyu na sallah a zahar ko la'asar bayan ya karanta fatiha kuma sunna ce ya kara da karanta wasu ayoyi ko wata sura a rashin karanta aya ko sura ayoyi ko sura bayan fatiha wannan ba zai lalata masa sallah ba domin wannan sunna ne amma dai karatun fatihar wannan wajibi ne ya kamata yi shi wannan hukuncin shi ne dai hukuncin mutumin da zai yi ainihin zai yi sallah a bayan liman a sallar da ake bayyana karatu amma kuma yana gudun da baya jin karatun sallah ce ta magariba ko sallah ta isha'i ko sallah asuba ko sallar juma'a amma ya yi nisan da baya jin karatun liman to shi ma daidai yake da mai sallah a bayan liman sallar da ba a bayyana karatu saboda shi din ma dai baya ji saboda shi ma zai dawo ya shiga karkashin hadisin ubadat ibn samit ya ce wanda ya ce dole ne mutum ya karanta fatiha idan ba haka ba sallar sa ta yi ba haka idan har sallah a boye ake yin ta to wajibi ne mutum ya karanta fatiha wannan ita ce mafi ingancin magana ta malamai ita ce maganar da har wasu ma daga cikin mazalumin malikiya ita suka rinjayar kamar ibn al-arabi al-maliki a cikin tasirinsa na'am sai tambayar umar muhammad rijiyar zaki ya ce malam bayan sunaye 99 da muka sani shin allah ba shi da wasu sunayen sai su to abinda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama nisan abu huraira inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala janna yace lalle Allah yana da wasu sunaye 99 ɗari ba ɗaya wanda ya kiyaye waɗannan sunaye zai shiga aljanna wannan hadisi ba yana nuna takaita sunayen Allah cikin ɗari ba tara ba wato a ce sunayen Allah iyakar su kokaf ɗari ba tara wannan ba haka yake nunawa ba abinda yake nunawa ubangiji ta'ala yana da wasu sunaye cikin sunayensa masu yawa wanda bayi ba su san adadinsu ba a cikin sunayensa masu yawa akwai wasu guda da tara wanda idan bawa ya kiyaye su abinda ake nufi da kiyayewa ya san su ya san ma'anoninsu ya yi aiki da su to zai shiga aljanna kaga wannan kamar ka ce ne ina da dirhami wato kuka ce ina da naira 100 ko ina da naira dubu 1000 da na tanade ta domin in yi sadaka wannan baya nuna cewa kudinka kenan a duniya dubu daya a cikin kudaden da kake da su ka ware wata dubu daya da ka tanade ta ne domin sadaka to haka shi ma wannan hadisin yake ba cikin sunayen Allah da bawa bai san adadin su ba akwai wasu 99 waɗanda ubangiji ta'ala ya sanya musu wannan falalar shine abinda hadisin yake nunawa abinda yake nuna mana cewa sunayen Allah ba su kenan ba akwai hadisi cikin musnad Imam Ahmad da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan babu wani bawa da wani abu na duniya zai dame shi sannan ya ce Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati bi yadika madin fiye hukmuka adlun fiye qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا النبي صلى الله عليه وسلم شباب ونباوة da wata damuwa za ta same shi ya ce ya ne kuma dan dan makwarkwadar kaina tana a hannunka ma bin fiye hukumuk hukuncinka mai zartuwa ne a kaina adlun fiye kaza'u hakanan hukuncinka adalci ne a kaina ina roƙonka bi kullis min huwa laka ina roƙonka da dukkan wani sunan da yake naka ne ta bihi nafsak wanda ka sa wa kanka wannan sunan aw allamtahu aw anzaltahu fi kitabika ko ka saukar da shi a cikin littafinka aw allamtahu ahadan min khalqika ko ka sanar da wani daga cikin bayinka aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka ko kake banta da sanin sa a cikin ilimin ka kaga anan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cikin addu'ar ya nuna cewa Allah ta'ala yana da sunaye da ya sa wa kansa waɗannan sunayen ko ya saukar da su a cikin littafinsa ko ya sanar da wani daga cikin bayinsa. ko ko yake banta da sanin su a ilimin sa na gaibi to shi kaga akwai wasu sunaye na Allah waɗanda bai sanar da wani ba bai kuma saukar da su a cikin littafinsa ba amma ya banta da sanin su a ilimin sa na gaibi a wista asar ta bihi fi ilmin gaibi inda ka sauraka shi bawa ba zai iya sanin duka sunayen Allah ka kabba. zai san waɗanda Allah ta'ala ya so ya sani ya sanar da shi a cikin littafinsa ko ta hanyar annabinsa sallallahu alaihi wasallama anzalta fi kitabika shine abinda ya sauka a cikin alkur'ani ko kuma allamtahu ahadan min khalqika shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu na sunayen Allah waɗanda ba su zo a cikin alkur'ani ba amma sun zo a cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama to waɗannan su ne sunaye guda cikinsu akwai sunaye casa'in da tara wanda mutum idan ya kiyaye su ya yi aiki da su tasirinsu ya bayyana a kan gaɓoɓinsa a rayuwarsa a cikin ayyukansa da faɗi tashinsa to wannan babu shakka zai samu shiga aljanna hadisin da ya zo a cikin sanar tirmizi wanda yake maganar adadin sunayen da aka zano a cikin ruwayar walid ibn muslim ruwayar safuwan ibn salih al-walid muslim an shu'aib ibn abi hamza an abin zinat an al'arash an abin hurairata radiyallahu an wannan hadisi malamai sun raunana ruwayar walid ibn muslim wacce ta ambaci wasu sunaye guda 99 akan su ne 99 ɗin da ake magana malamai sun soki wannan ruwaya da cewa ruwaya ce ba ruwaya ce mukhtalafun fiha tana da saɓani da yawa ana ga alwalid da muslim wanda shine a cikin isnadin ake zargin cewa bai kula bai kiyaye ruwayar ba ko kuma idiraji ne wato shigar da karin waɗannan sunaye ambatan wannan sunaye akai amma baya daga cikin hadisi marfu shi yasa buhari da muslim sun rawaito hadisin abu huraira amma babu wannan karin wanda yake nuna cewa bai tabbata sharaɗin inganci bai tabbata a cikinsa ba a gurinsu haka malamai da yawa suka yi magana akan wannan irin ibn al-arabi al-maliki irinsu ibn hajar al-asqalani har ma da irinsu alfakar al razi da sauransu kamar yadda mutum zai ga bayana a cikin fatul bari na ibn hajar saboda haka sunayen da suka zo a cikin hadisin al-walid ibn muslim safuwar ibn salih al-walid ibn muslim ba su ne 99 din da ake nufi ba kuma a cikin wannan za ga akwai wasu sunayen na Allah da babu su a cikin babu arab a cikin wannan 99 tare da cewa kuma sunan Allah ne ar-rabb annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa amma ruku'u fa azimu fihi ar-rabb ruku'u ku girmama ar-rabb a cikin sa ar-rabb sunan Allah ne amma baya cikin wannan 99 ash-shafi sunan Allah ne Allahumma anta ash-shafi la shifa illa shifa al-hayy fi sunan as-sittir baya ciki sannan ga wasu wanda su kuma babu wani nassi da tabbatar da su irin su almuntaqiu kaga ba suna bane daga cikin sunayen Allah to da ire-iren waɗannan da malamai suka yi tambihi akai saboda haka a takaice dai wanda tambayar take cewa su kadai ne sunayen Allah 99 a'a sunayen Allah akwai wanda bayi suka sani akwai kuma wanda Allah ta'ala yake banta da sanin su a cikin ilimin sa na gaifi na'am sai tambayar da take cewa malam mijina yakan zo ranar da ba ranar kwana na ba ya nemi biyan bukatar shi sakamakon rashin jin daɗin zama da yake da abokiyar zamana to idan kuma naki yakan nuna ɓacin ransa shin menene na idan na yadda da shi to abinda Allah ta'ala ya ce ga matar da take botsarewa mijinta wato tana yawan ɓata masa rai cikin horon da aka ce mata shine ya kaurace mata amma kaurace mata ba ya bar gidanta ba ko ya bar kwana a ɗakin ya hana ta kwana a ɗakinsa ko ta iya daina kwana a ɗakinta Allah ya yi wa hajjurohun na fil mabaji ku kaurace musu fil mabaji bai ce anil mabaji ba akwai alhijiran anil mazaji shine mutum ya bar gurin kwanciyar gaba ɗaya to shine za a amfani da kalmar an amma idan yana gurin kwanciyar amma kuma baya kula abokin kwanciyarsa to shine ake amfani da kalmar fi to wannan kalmar fi ita Allah ya amfani da ita sai wa juruhunna fil madaji wanda yake nuna cewa zai yadda ta shigo ɗakin ko ya shiga ɗakin ta amma kada ya kula ta to wannan shine amma ba wai ya gudu ya tafi wani ɗakin ba ko ya hana ta shigo a ɗakin sa amma idan ita ce ta ke. ta ki yadda misali ta ki zuwa ɗakin ko ta gudu ta bar ɗakin ciki na tasare yadda haƙƙinta a wannan lokacin yana da haƙƙi idan yana da wata matar ya nemi waccan amma idan har suna tare to ba daidai bane ya kore ta ya kira waccan ko ya fita ya bar ta aikin ta ya tafi na waccan in yi haka ya yi abinda ba shi ne Allah ya ce ba abinda aka ce wa juruhun na filma fil je sauraka ya danganta da wani irin rashin jin daɗi ne take magana a kansa in kina nufin ba ta ba shi ba ta kula shi ta watsar da shi ta koma gefe guda to shi kenan ina ta sarar da haƙƙinta in kuma a'a wasu kalmomi ne take faɗa masa baya jin daɗin su ko tana masa abin da baya so amma kuma tana ba shi haɗin kai za ta zo kasa ko zai iya zuwa ɗakinta to daidai bane ya gure bar ɗakin nata gaba ɗaya in horanta zai yi to ya horanta a ta yana tare da ita ba ya bar ta ba ta ranganta da menene abin da kike nufi na fusata masa dare na'am sai tambayar da take cewa malam mijina baya zama don haka sai ya amince mun da na dinga lekawa waje domin samun yaron da zan aika saboda ni kaɗai ce a gidan malam shin hakan ya halatta to ya danganta da wani irin lekawa ke kuma wani irin kiraye-kiraye ke a shi ya kamata ya yi miki tanadin yadda za ki rika samun waɗanda za ki aika ko dai je samu wadda za yarin ya ko yaro karami wanda za a kawo ku zauna tare ko ke ki kawo wani na kusa da ke ko shi ya ka na kusa da shi ko kuma a wani dai wanda ake ganin zai taimaka ko za su taimaka yaro ko yarinya karama a kawo ta wajen zarika aiki amma fita koyaushe kina nemo ki wannan ki wannan a ke kanki a mutunce ba zai miki kyau ba domin ke kanki makota suna ganin ki yau gobe nan kin leko jibi kin leko kina kiraye kiraye to za su dauke ki wata iriya ko da kuwa da kyakkyawan niyya kike yi sannan kuma shaidan ake gudu garin kiraye kiraye ki take kirawo wani abin da zai zama miki matsala saboda haka sai a duba wannan shi ma mijin ya kamata yayi tanadin yadda abin zai yiwu kada ya bai ke kaɗai kuma kina buƙatar waɗanda za ki rika tsaika su zo min wannan ɗauko min wannan kawo min wannan wannan tambayar ta ce malam ina neman ƙarin bayani akan ayar amanar rasul amanar rasulu ayoyi ne guda biyu a ƙarƙashin a ƙarshen bakara waɗanda nabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man qara'a ayatayn min akhir suratul baqara kafatahu wanda duk ya karanta ayoyi biyu na ƙarshe na surar bakara sun wadatar da shi malamai suka ce imma dai sun ishe shi wajen samun tsari daga sharrin shaidan wato in ya karanta su zai za su tsare shi daga sharrin shaidan ko kuma kafa taho an eh, sharrin sakalai za su tsare shi daga sharrin mutum da aljan ko kuma agana taho an kiyamin lai in yana ƙiyamin lai da bai samu yayi ba sai ya karanta ayoyin biyu na ƙarshe na suratul baqara to za su zama sun wadatar da shi to za su zama makofin kiyamun lailin da bai yi ba duk wannan malamai sun fassara kalmar kafa kafatahu da annabi sallallahu alaihi ya faɗa a ƙarshen a a wannan hadisi cewa wanda ya karanta ayoyi biyu na na na suratul baqara na ƙarshe kafatahu sun ishe shi sun ishe shi su ba shi kariya daga shaidan ko su ba shi kariya daga mutum da aljan ko su ba shi kariya daga wasu masifu ka fatahu anil afat za su kare shi daga wasu masifu da za su iya aukawa mamka masa ko kuma za su isar masa kiyamun laini a waɗannan ayoyi za mu ga ayoyi ne waɗanda suke nuna miƙa wuyar bawa momini zuwa ga Allah ta'ala da mayar da al'amarinsa gare shi gaba ɗaya da nuna biyayyarsa da ɗa'arsa ga Allah ta'ala da roƙon Allah ta'ala ya ainihin gafarta masa ya bashi nasara ya bashi abinda da yake nema duniya da lahira Allah ta'ala ce amana rasulullah unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Allah ce amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbih manzo yayi imani da abin da aka saukar masa daga ubangijinsa wal mu'minun hakanan dukkan mu'mine sun yi imani amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi dukkanin su manzo da mu'mine duka sun yi imani da Allah sun yi imani da mala'ikun Allah da littattafan Allah da manzannin Allah sun ce la nufarriqu baina ahadin min rasuli. ba ma rarrabe ɗaya daga cikin manzannin Allah mu yi imani da wani mu imani da wani dukkanin su mun yadda da su manzanni ne daga Allah da Allah ta'ala ya aiko su wa qalu sami'na wa ata'na kuma sun ce mun ji mun bi wato abinda ka fada a alkur'ani ka saukar a shari'ar ka na dokoki mun ji ji na sauraro na biyayya kuma mun yi da'a ga abinda ka saukar sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir gafarar ka muke nema ya ubangiji kuma al'amari ko kuma karshen makoma duka gare ka take komawa la nufarriqu baina ahadin min ina wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora wa rai wani abin da ba za ta iya ba sai abin da za ta iya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat abin da ta tsoro wuta na aikin alkhairi to tana da sakamakon wannan wa alaiha maktasabat haka nan abin da ta aikata mara kyau shi ma wannan sakamakon laifin wannan yana kanta lahama ma kasabat wa alaiha maktasabat rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ya Allah kada kama mu da abinda muka yi na mantuwa ko kuskure la abinda muka yi na mantuwa ko muka yi na kuskure rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina ya Allah kada ka dora mana wani irin nauyin da ka dora ma al'ummomin da suka gabace mu rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi ya ubangiji kada ka dora mana abinda ba za mu iya dauka ba wa'fu anna kai mana afwa waghfir lana ka gafarta mana warhamna ka dukan mu anta maulana kai ne majibincin al'amuran mu fansurna alqawmil kafirin ka ba mu nasara bisa ga mutanen da suke kafirai waɗannan addu'o'i duka annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar da yaso cikin hadisin abdullahi dan abbas imam muslim ya rawaito a cikin littafinsa Allah ta'ala yake cewa nayi qad fa'altu duk abinda suka roke shi a cikin waɗannan addu'o'i Allah ta'ala yana ta cewa nayi nayi nayi nayi saboda duk addu'ar da mutum yayi anan tare da waɗancan abubuwa da Allah ta'ala ya buɗe ayoyin da su na miƙa wuya da saduda da imani da abinda Allah ta'ala ya saukar da shari'arsa da biyayya ga Allah to bawa zai samu ta gomashin amsa masa waɗannan addu'o'i da da da yayi a ƙarshen sura na'am ah, sai tambayar da take cewa malam ya halatta mutum ya dinga sauraron rediyo daga ban daki to me yake sauraro yana sauraron karatu ne ko yana sauraron waƙe-waƙe ko me idan karatu yake sauraro ba laifi in kamar wato kamar wanka mutum yana wanka a karanta wani abu ya saurara magabata sun kasance suna wanka ana musu karatu suna ji amma ba haya yake ko bayan gida ya kamata ya bari ya gama sannan ya zo ya saurari karatun qur'ani ko karatun hadisi ko wani abu na na wa'azi amma in wanka ne wannan babu komai amma in ba haya ne ya kamata ya zama na cikin tsarki cikin nutsuwa domin ya samu kamala ta ta jikinsa lokacin da yake sauraron alkur'ani din wannan kuma yace malam shi sallar kasaru tana da wata niyya ta tace daban ko kuwa duk kowane abu yana da niyya babu wani aiki da bawa yake yi da ba shi da niyya sababin sallar kasar ce ko ba sallar kasar ba illa iyaka abinda ake cewa niyya shine ka san aikin da zaka yi wato al wal ilmu bihi a zuciyarka ka kudire abu ka san abu kaza zan yi shine niyya yayin da mutum zai sallah azhar bai alwala shiga masallaci ya san me ya shigo yi ya shigo yi ya sallah azhar ne to wannan abin da ya sani zai yi lokacin da yake kabbara harama wannan ilimin da yake cikin zuciyarsa shi ake cewa niyya ba wani abu da zai furta akan harshensa ba da yawa wasu sun dauka ita niyya wani abu ne zaka furta shi akan harshe ka ce nawaitu kaza wannan ba shine niyya ba niyya abinda ka kurure a zuciyarka shine ake cewa niyya niyya shine al-ilmu bi-shay'i al-qasdu bi kaga shi babu wani aiki da zaka yi matukar kana da hankalinka cikin nutsuwarka ba bacci take ba ba mutum hauka yake ba wani abun maye ya sha ba a ce ya yi aiki ba tare da niyya ba inda za a ce mutum yana cikin irin wannan yanayi kuma a ce ya yi aiki ba tare da niyya ba to kamar an kallafa masa abin da ba ba zai yiwu ba ne za ta bi ma layu tsaka kallafa masa abin da ba zai yiwu ba wanka lokacin da kai dau buta ka fara alwala kai da kanka ka san me kake wa alwala na nafila ce za ka yi a zahar za ka yi la'azar za su yi magariba za ka yi kai ka san me kake yi wa alwala to wannan abin da ka sani din shine ake cewa niyya a lokacin da ka je za ka yi sallar kasaru kasan kasaru za ka yi ka a ce biyu za ka yi ta sallar a zahar kasaran to shi ke da ita ce niyya amma ba sai ka ce na waito salatar zuhuri kasaran ba sannan za su kai niyya wannan ba shi da ma asali babu inda aka ce ma mutum ya faɗa haka duk cikin hadisan da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama na koyar da sallah zaka ji babu inda aka ce kace na waito kaza kaza duk hadisan da ka duba kakab babu ko da hadisi wanda yake mai rauni ma da ake cewa hadisi mai rauni ba za ka samu ba sai ka samu daga kabbara harama zuwa sallama shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar mutumin da ya yi sallah ba daidai ba annabi ya kirawo shi ya ce je sake sallah ya sake da ya ce je ka sake har sau uku karshe ya ce kai shi bai iya sallar da tafi wannan kyau ba a koyar da shi nabi da ya tashi koyar da shi cewa idan ka tashi ka fuskanci alƙibla fakabbir mai ce ka kulla waitu sai ce fakabbir kai kabbara to kai kabbara harama to yayin da kake kabbara haraman nan ka san me kake yi to wannan niyyar da ka sani shi ne niyya amma shi Allah ba sai ka gaya masa abin da yake cikin zuciyarka ba Allah ta'ala yana cewa qul atu'allimuna Allah bi dinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa fil ardi wallahu bikulli shay'in alim shin sai za ku sanar da Allah addinin ku ne ai Allah ya san abin da yake sama ya san abin da yake ƙasa kuma shi masani ne ga dukkan komai saboda komai Allah ta'ala ya san da shi ba buƙatar sai ka karanta wa Allah abin da zaka yi kana shigowa masallacin ya san meye a zuciyarka ya san wa alimu bi zati sudur ya san abin da zukata suka suka suka boye kansu ya san abinda zukata suka boye saboda ka ba bukatar kaya wa Allah abinda za ka yi za ka sallar ƙasar kamar sauran salloli ne na ibada ko sallar ayyuka ne na ibada in ka san abinda za ka yi shi kenan kayan niyya sai tambayar abdulsalam ali bashir ya ce malam da wani lokaci aka fi amsa addu'a kuma wani matakai mutum zai bi domin addu'arsa ta dinga karbuwa to akwai lokuta da dama da shari'a ta nuna cewa ana ansa addu'a a gurin akwai ahwal halulluka da su ma akan amshi addu'a a cikinsu cikin lokutan da ake karba addu'a a cikinsu akwai asalasul akhir min al-layl to sulusun karshe na dare in ka raba dare uku to sulusi na karshe kashi uku na karshe kashi uku na karshe lokaci ne da ubangiji ta'ala kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu cewa ubangiji ya yanzilu rabbuna ila sama'i dunya fi sulusul akhir min al-layl fa yaqulu man yas'aluni fa utiya wa man yastaghfiruni fa aghfiru lahu wane ne zai tambaye ni ubangiji ta'ala yana sauka a sulusun karshe na dare sama ta farko ce wane ne zai roƙe ni in bashi wane ne zai nemi gafara ta in gafarta mishi man ya ne fa'ujibu la waye zai addu'a ya roƙe ni in an sa masa sauraka a wannan lokacin lokaci ne na addu'a kamar yadda Allah ce kano kalila minan al ma ya yahja'un wa bil asharihum wato kaɗan suke yin bacci da daddare amma idan goshin asuba ta ta kawo kai to sai su ta neman gafara domin lokaci ne da ake ansa addu'a a gurin yana daga cikin kuma lokacin da ake ansar addu'a tsakanin kiran sallah da ikama tsakanin kiran sallah da ikama in aka yi kiran sallah kafin a ikama idan mutum ya alwala ya shigo masallaci ya yi nafila ya zauna to zai yi ta yin addu'o'i a lokacin ana sa ran a karbi addu'arsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yuraddu du'a bainal azani wal iqama wato ba a mayar da addu'a tsakanin kiran sallah da ikama lokaci ne da ake amsa addu'a hakanan daga cikin lokutan da ake amsa addu'a akwai sa'atul sa'atun sa'a fi yawmil juma'a wani lokaci a cikin ranar juma'a kamar da ya tabbata a cikin sahihaini annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a cikin juma'a akwai wani lokaci wanda bawa ba zai da tsidace yana addu'a a lokacin ba face an karba addu'arsa malamai sun yi sabani wajen tantance wannan lokaci amma mafi magana mafi inganci ko mafi rinjaye ita ce maganar da take cewa sa'ar tana kasancewa bayan la'asar wato bayan la'asar ranar juma'a to ranar juma'a in Allah ta'ala ya sa aka yi dace kana wannan lokaci kana addu'a ana sa ran ka samu addu'a ka ta samu karbuwa sannan daga cikin lokutan da ake karbar addu'a yau arafa ranar tsayuwar arfa a filin arfa lokaci ne da ubangiji ta ala yake bujirowa bayansa na cewa in akwai mai bukatan an sa masa to shi ma a nan lokaci akan an shi addu'arsa hakanan daga cikin irin lokacin da ake ansar addu'a ko yanayi da ake ansar addu'a ba lokacin da ya zo buɗe baki yana azumi sallallahu alaihi ya ce wanda yake azumi ah, ana ansar addu'arsa addu'arsa ba a mayar da ita yayin da yake abin nan to cikin yanayi kuma da ake ansar addu'a a cikin sa akwai yanayin tafiya halin tafiya idan mutum yana matafi shi ma ana ansar addu'arsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa hadisin abu umama da turmizi da ibnu majah sun fitar da shi cewa akwai addu'o'in mutane uku salasu da'awatin mustajabatu la shakka fihinna addu'o'i uku Allah yana ansa su ba shakka shi da'awatul musafir wal mazlum wal walid addu'ar wanda aka zalunta ko addu'ar matafi ko kuma addu'ar mahaifi to haka nan cikin yanayin da ake ansar addu'ar mutum akwai yanayin matsuwa idan mutum yana cikin damuwa yana cikin matsuwa to a wannan yanayi yanayi ne da idan bawa ya koma ga ubangiji da neman bukatar ta Allah karba Allah yana cewa amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard wane ne yake ansa addu'ar wanda ya shiga takuruwa ya shiga matsuwa ya shiga damuwa sai sa mutumin da yake cikin damuwa da matsuwa da tsananin bukata ya fi cancanta ya addu'a sama da wanda yake cikin yalwa haka kai da kake cikin damuwa maimakon ka ki addu'a ka ce ai maka kai ne ka fi cancanta kai addu'a domin kai ne a lokacin addu'ar ka tafi shiga sannan cikin yanayin da ake karɓar addu'a akwai ainihin kamar da muka je a hadisin da ya gabata wanda aka zalunta wanda aka zalunta shi ma addu'arsa ba ta ba shamaki kamar yadda annabi ya faɗa ittaqi da'watal mazlum sabai na hawa bai na lashe jab ka guji addu'ar wanda aka zalunta to wanda aka zalunta ya daga hannu ya addu'a ka guji wannan addu'ar babu shamaki tsakanin sa da Allah ubangiji ta'ala yana cewa lokacin da bawa ya addu'a Allah ta'ala yana daga sa kuma yana cewa da shi la naka walau da shi sai na kawo maka dauki da taimako ko ba yanzu ba to koda baka baka bai ga sakamakon anan take ba ko akwai ranar da Allah ta'ala zai kama azzalimin ya ainihin rama masa ko ya karɓo masa haƙƙinsa to wannan shi ma yanayi ne da ake karɓa addu'a a cikin sa haka nan uba ko uwa ta yi waɗa ko ɗanta addu'a shi yasa ake so iyaye da su rika yi wa 'ya'yansu kyakkyawar addu'a saboda addu'ar iyaye galibi ubangiji ta'ala yana karɓarta to da ire-iren waɗannan lokuta da suka zo a cikin hadisai wanda ba za mu iya kalkale su duka ba amma dai waɗannan suna daga cikin lokuta da ake karɓar addu'a sannan mai son a karɓi addu'arsa ya kyautata cinsa da shansa da alaƙasa da ubangiji idan mutum ya kasance alaƙasa da ubangiji ba ta da kyau yana cin haram yana shan haram yana cutar da al'umma to wannan kada ya rika sa ran za a karɓi addu'arsa kamar yanzu a cikin hadisin abu huraira ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبره يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب وملبسه حرام ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له annabi ya ambaci mutumin da yake doguwar tafiya zai fito haka ga nan buringi tsatsa yana daga sa sama yana addu'a yana ya ubangiji ya ubangiji ya ubangiji amma abincinsa haram ne abin shansa haram ne tufafinsa haram ne an ciyar da shi haram annabi ya ce to ta yaza an sha addu'ar wannan haka in mutum yana so ya zama wanda ake an sha addu'ar sa to ya zama ya kyautata cinsa da shansa ya kyautata alaƙarsa da ubangijinsa to alhamdulillah masu sauraro a nan muka zo karshen wannan shiri namu na fito yi rahama a yau da haka kamar kullum za a iya aiko mana da saƙonnin tambayoyi ta lambar waya wato sifili bakwai sigali uku shida sufuli hudu daya hudu biyar biyar ko kuma sufuli bakwai sufuli daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma sufuli takwas sufuli biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku da aka a madadin shehun malamin mu a doktor shek muhammad sani umar rijiyar lemo babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin islama da ke jami'ar bayar a nan kano sai kuma bashir idris ungogon da ya sada mu da ku ni shehu bala kabara nake cewa mu hada wani shirin da yaddar Allah ولو أنا كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا ولهديناهم صراطا مستقيما